bugun yigirma to'qqizinchi dekabr bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil o'zbek tili darsini boshlaymiz assalomu alaykum o'zbek tilini o'rganuvchi arkadaşlar o'zbek tilida o'ttiz besh harf bor o'qiyman a b v g de, ye, yo, je, ze, i, ye ke, le, me, ne, o, pe, re, se, te, u, fe, H, S, Ç, Ş. Ayırış bilgisi, yumuşatış bilgisi, E, U, Y, Ö, K, R, H. 14. bir Kol yazılı. Endi sizge özüm hakkında yazsam Men 22 yoshdaman. Samarqanddagi tijorat kollejida o'qiyman. Xudoga shukur ota-onam, aka-ukalarim bor. Otam o'rta maktabda tarixdan dars beradi. Onam tikuvchi bo'lib ishlaydi. Akam qurilishda muhandis. Opalarim o'rta maktabda o'qituvchi. Meni avtobiografiyam Men Jabborov Olim Amonovich bir ming to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi yil oltinchi oktyabrda buxoro shahrida tug'ildim bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yil o'rta maktabda bordim bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yil o'rta maktabni bitirib harbiy o'qilda ketdim harbiy o'qilni tugatib ya'ni shunda buxoro oblastining kogon shahrida xizmat qilyapman uylanganman bir qizim bor 17 bet uchrashuv assalomu alaykum xush kelibsiz qalaysiz yaxshimisiz kayfiyatingiz qanday sog'ligingiz qanday xudoga shukur hammasi yaxshi siz o'zingiz qalaysiz rahmat yaxshiman sizni ko'rganimdan xursandman anchadan beri kam ko'rinasiz sizni ko'rganimga ham ancha bo'ldi ishlar qalay nima yangiliklar bor bolalar qanday o'n to'qqizinchi bet har bir musulmonning ikkinchi bir musulmonda musulmonda oltita haqqi bordir birinchi uchrashganda salomlashish ikkinchi mehmonga chaqirsa borish uchinchi maslahat so'rasa nasihat bilan maslahat berish to'rtinchisi aksirib allohga hamd aytsa unga javob aytish beshinchi kasal bo'lsa borib ko'rish oltinchi vafot etsa dafn marosimida qatnashish bir yuz o'n beshinchi bet yangi ko'ylak opam fabrikada bichuvchi bo'lib ishlaydi u fabrikada bolalar uchun kiyim kechak tikiladi ular orasida bolalar paltosi kostyum shim ko'ylak mayka do'ppi ro'mol va boshqa kiyimlar bor opam ishlayotgan sexda yaqinda yangi nusxadagi bolalar ko'ylagini tikish yo'lga qo'yildi uni ikkita cho'ntagi bor englari kalta yoqasi tugmalik bunday ko'ylaklar ko'pchilikka yoqdi 118 bet kiyim kiyim inson badanini iqlim ob havo o'zgarishlaridan quyosh nurlaridan turli tashqi ta'sirlardan asrash uchun kiyiladi ibtidoiy odamlar hayvon terilari daraxt pistoqlari va barglardan kiyim sifatida foydalanganlar asta sekin odamlar yovvoyi o'simlik tolasidan ip yigirish dag'al mato to'qish undan kiyim tikishni o'rganishdi dehqonchilik chorvachilik ipakchilik rivojlana borgach paxta singari madaniy ekinlar tolasidan uy hayvonlarning juni terisi mo'ynasidan ipak qurti o'raydigan ipakdan ip yugurib kiyimlar tikishdi xalqlarning madaniyati oshib borishi bilan kiyimning turlari ko'paydi mo'dalar yaratildi har bir xalqni o'ziga xos kiyim boshi paydo bo'ldi milliy kiyim o'sha xalq yashaydigan o'lkaning iqlim sharoitiga madaniyat darajasiga urf odatlariga xomashyo turiga bog'liq ravishda takomillashdi o'zbeklarda do'ppi to'y mahsi kalish nimcha va boshqa milliy kiyimlar hisoblanadi oktyabr inqilobidan so'ng o'zbek shahar va qishloqlarida yevropacha kiyimlar ham rasm bo'la boshladi turiga ko'ra ichki ustki bosh oyoq kiyimlar vazifasiga ko'ra kundalik uyda dam olish paytida bayram va to'y marosimlarida kiyiladigan kiyimlar ish kiyimi sport kiyimi rasmiy kiyim maxsus kiyimlar bo'ladi ayollar erkaklar bolalar kiyimlariga ham bo'linadi bir yuz yigirma ikkinchi bet qor qayerdan keladi dengiz okean daryo va ko'llardagi suvlar quyosh ta'sirida qizib bug'ga aylanadi bu bug'lar issiq havo oqimida osmonga ko'tariladi ularni sovushidan mayda suv tomchilari hosil bo'ladi va bizga oq bulutlar shaklida ko'rinadi shamol bulutlarni harakatga keltiradi bir yerga to'plangan kichik parchalar og'irlashib yerga yomg'ir yoki qor tarzida yog'adi bir yuz yigirma beshinchi bet mahmud qoshqoriy mahmud qoshqoriy buyuk olim u til adabiyot tarix geografiya antografiya va boshqa sohalarni bilimdoni edi uning mashhur divonu lug'otu turk asarida tabiat va tabiat hodisalari yer va suv tog' va sahro oy quyosh yulduz bulut va yomg'ir daryo va dengiz chaqmoq va momaqaldiroq va boshqalar bilan bog'liq izoh maqol va iboralarni o'qish mumkin olimning o'zi qashqardan kaspiy dengizigacha tabet tog'laridan qaraqum sahrlarigacha kichik qishloqlardan katta shaharlargacha sayohatda bo'lgan u birinchilardan bo'lib dunyo xaritasini tuzgan bir yuz o'ttiz birinchi bet yozgi kanikulda men bu yil yozda qishloqda dam oldim do'stim rustam bilan kolxoz bog'ida bo'ldik kolxoz bog'i juda katta ekan bog' oldida ariq oqadi ariqning ikki chetida esa terak tol tut jiyda kabi daraxtlar o'sib yotibdi bog'ning bir qismi o'rikzor boshqa bir qismi olmazor yana bir qismi shaftolizor ekan bog'da boshqa mevali daraxtlar ham ko'p ammo u yerdagi chumchuq va maynalar gilos olchalarni yeb qo'yar ekan biz mevalarni qushlardan qo'riqladik kolxozchilar mevalarini terayotgan ekan o'rik shaftoli olmalarni terishda biz ham ularga yordam berdik dam olish paytida polizga kirdik u yerda handalak qovun tarvuzlar pishib yotgan ekan rustam ikkalamiz bir nechta qovun uzdik bittasini o'sha yerda so'yib yedik qolganlarini kolxozchilarga olib bordik bog'ning oxiri paxtazorga ulanib ketgan yam yashil paxtazor xuddi katta dengizga o'xshaydi g'o'zalar gullab yotibdi har bir tup g'o'zada uch to'rt donadan ko'rak ham bor ammo hali paxta o'chirmagan paxta avgust oyida ochilar ekan rustam menga g'o'zani yagona qilish uni orasidagi begona o'tlarni olib tashlash chopish va sug'orish haqida gapirib berdi biz paxtadan nimalar olinishi haqida suhbatlashdik u paxtadan it chigitdan yog' sovun olishini aytdi men qishloqdan maza qilib qaytdim bir yuz o'ttiz uchinchi bet dialoglar qanday gullarni bilasiz men atirgul lola nargiz lola qizg'aldoq singari gullarni bilaman gultoji xo'rozni ham bilasizmi yo'q bultur xo'rozni ko'rmaganman lolani qayerda o'sishini bilasizmi ha bilaman lola tog'da o'sadi siz qaysi mevani yaxshi ko'rasiz men nokni yaxshi ko'raman anorni ham yaxshi ko'rasizmi ha bog'imizda bir necha tup anor bor bu bug'doymi yo'q bu sholi nima siz bug'doy bilan sholini ajrata olmaysizmi ha ajrata olmayman qaysi daraxt doimo yashil rangda bo'ladi archa daraxti doimo yashil rangda bo'ladi chinor ham shundaymi yo'q kuzda chinorning bargi sarg'ayadi arkadaşlar endi biz sizga bir qo'shiq hadya etamiz hozirgi ijro etiladigan qo'shig'im judayam sevgi haqida ko'p kuylaymiz sevgini ha deb qizlarni otini qo'yib olib ham kuylaymiz bebaho deb ham kuylaymiz lekin sevgini har xili bor buni konsertga qaytib kirganlar o'zlari aytishi mumkin ko'pchiligi o'tiribdi mana hozir xom sevgi pishgan sevgi bor pishgan sevgi buni biz gapirmasak ham bo'ladi hammasi yaxshi lekin pishmagan sevgini orqasidan o'ylab o'ylamasdan har xil ishlar qilib qo'yamizda lekin bu yorug' dunyoga farzand beplan tug'ilib qolsa yugurib detdom eshigini tagiga tashlab qochishadi yaxshi detdom eshigini tashlab qochishsa yaxshi lekin boshqa joyga ham tashlab qochishadigan bor albatta bu achchiq bo'lsa ham haqiqat hozirgi kunda musulmonchilikka qaytib ketayotgan kunimizda o'zimizni mana shu urf odatlarni tiklab odamlarni mehrini oshiradigan paytda mana shu narsalar ko'payib ketyapti man sizlarni ruxsatlaringiz bilan hozir detdomda katta bo'lgan yetim bola nolasini ijro etib bermoqchiman darsimizni boshlaymiz bir yuz o'ttiz oltinchi bet bozorda men dadam bilan bozorga bordim ilgari hech qachon bozorga borgan emasman bu yerdagi meva sabzavotlar va ko'katlarni ko'rib og'zim ochilib qoldi piyoz kartoshka va sabzilar bir joyda ko'k piyoz ukrop rayhon kabi ko'katlar boshqa bir joyda sotilyapti olmalarning o'zi bir qator noklarning xilma xil bo'lishini bu yerda ko'rdim bir joyda anordan besh yulduz shaklini yasab qo'yishibdi ko'rib havasim keldi anjirni bargi bilan birga quyib qo'yishibdi behlarning yoqimli hidi uzoqdan ham seziladi qovun va tarvuzlar ham alohida joyda sotilar ekan bitta tarvuzga hatto mening quchog'im ham yetmadi dadam o'sha tarvuzni sotib oldi akamning tug'ilgan kuni edi uni tabriklash uchun besh dona atirgul ham sotib oldik bir yuz qirq to'rtinchi sahifa dialoglar baba ot ayiqlar ham suzadimi ha suzadi juda yaxshi suzadi ayiqlar nega suzadi axir ular baliq emasku ular suzishi kerak chunki ular muzlikda shimoliy muz okeanida yashaydi qiziq ekan ular ham yuradi ham yuguradi ham suzadi balki ular qushlarga o'xshab uchsa ham kerak yo'q ular ucholmaydi axir samolyot ham qush emas ammo uchadi samolyotni odamlar yasaydilar va unda uchadilar siz qushlarning sayrashini eshitganmisiz ha eshitganman ayniqsa ertalab sayragan bulbul ovozini yoqtiraman bedananing sayrashinichi ha bedana ham juda yaxshi sayraydi sen ot minganmisan yo'q minmaganman o'zingchi men qishloqqa bobomnikiga borganimda minganman qo'rqmadingmi yo'q ot juda yaxshi jonivor hayvonot bog'ida bo'lganmisiz Ha, ko'p bo'lganman. Hayvonlarning qanday ovqatlanishini bilasizmi? Ha. Ot, tuya, sigir, kiyik gibi hayvanlar o't yeydi. Sher, yo'lbars, bo'ri kabilarga esa go'sht beriladi. Qushlar don bilan oziqlanadi. go'sht yeydigan qushlar ham bor ekan bir yuz qirq sakkizinchi bet ninachi dunyoda eng ko'p ovqat yeydigan jonivor qaysi ekanligini bilasizmi siz ehtimol sher yoki yo'lbars deb o'ylarsiz boshqa birovlar ayiq yoki bo'ri deb hisoblar Bazılar ko'p ovqat yeydigan canavarlar qatoriga filni ham qo'shishadi. Ammo bularning birortasi ham to'g'ri Dünyada en eng ko'p ovqat canavar jonivor O iki saat içinde ichida 40 ta pashsha va chivinni tutib yeydi. Agar uning gavdasi sher yoki fil kabi katta bo'lganida edi birdaniga bitta sigirni yeb qo'ygan bo'lar edi bitta ninachi shuncha zararni zararni hasharotni yo'q qilsa o'nlab yuzlab ninachilarning tabiatga odamlarga qanchalik foyda keltirishini tasavvur qilish mumkin bu bilan ninachi tabiat sanitariy vazifasini bajaradi tabiatda ninachiga o'xshagan foydali jonivorlar ko'p ularni asrash hammamizning vazifamiz bir yuz ellik ikkinchi sahifa yil fasllari bir yil to'rt fasldan iborat fasllar almashinib turadi bahordan keyin yoz yozdan keyin kuz kuzdan keyin qish kiradi qishdan keyin yana bahor boshlanadi qishda esserning deyarli hamma joyda sovuq bo'ladi quyosh tush paytida ham gorizontdan pastda turadi kunlar juda qisqaradi bahor qancha yaqinlashsa quyosh shuncha baland ko'tariladi va yaxshi yoritadi qorlar eriy boshlaydi o'simliklar ko'karadi kunlar uzayadi so'ngra issiq yoz keladi quyosh erta chiqadi tush paytida gorizon baland baland ko'tariladi kech botadi kechalar qisqaradi kuzga borib quyoshning gorizondan balandligi kamayadi kunlar qisqaradi eng uzun kun yoz faslida bo'ladi u yigirma birinchi iyunga to'g'ri keladi eng uzun tun esa qish faslida bo'lib u yigirma birinchi dekabrga to'g'ri keladi bir yuz ellik oltinchi bet navro'z navro'z o'rta osiyo va yaqin sharq xalqlarining qadimiy yangi yil bayrami bu bayram o'rta osiyoda islom dini qabul qilinmasdan ancha ilgari mavjud bo'lgan navro'z bahor faslida nishonlanadi bu paytda tabiat uyg'onib barcha o'simliklar ko'kara boshlaydi dehqonchilik ishlari boshlanadi shuning uchun ham navro'z faqat yangi yil bayrami bo'lib qolmasdan mehnat bayrami hamdir u yigirma birinchi marta o'tkazadi shu kuni kecha bilan kunduz tenglashadi hozir o'zbekistonda navro'z bahor bayrami sifatida nishonlanadi bayram kunlarida odamlar bir birlariga gullar sovg'a qiladilar yaxshi tilaklar bildiradilar turli milliy taomlar jumladan sumalak ko'k somsalar tayyorlanadilar yoshlar lapar aytib raqsga tushadilar bir yuz oltmish birinchi bet yangi hovli biz ilgari ko'p qavatli uyda yashar edik kvartiramiz uch xonadan iborat edi biz yaqinda hovli sotib oldik bizning yangi hovlimiz abdulla qahhor ko'chasida joylashgan hovliga chiroyli eshik orqali kiriladi eshik yonida mashina kirishi uchun katta darvoza ham bor hovliga kirishingiz bilan besh xonali uyga ko'zingiz tushadi uyning tomi shifr bilan yopilgan har bir xonaning alohida derazasi bor derazalarga pardalar tutilgan deraza oynalari esa toza uyning o'rtalasi ham bo'lib u yerda qishda sabzi piyoz kartoshka va boshqa mahsulotlar saqlanadi yerto'laga zina orqali tushiladi xonalarning birida ukam ikkalamiz yashaymiz bizning xonamizga guldor gilam to'shalgan ikkita karavot qo'yilgan karavotda chiroyli ko'rpa va yostiq bor hovlida chiroyli gulzor va mevali daraxtlar ham bor daraxtlar ostiga kattagina so'ri qo'yilgan yoz oylarida biz ana shu so'rida dam olamiz hovlimiz oilamizning barcha a'zolariga yoqadi bir yuz oltmish oltinchi bet ozoda ozoda o'zi kichkina bo'lsa ham juda ishchan qiz u u uy ishlarini bajarishda onasining doimiy yordamchisi ozoda hech qachon bekor turmaydi u har kuni ertalab barvaqt turadi hovliga suv sepadi keyin supurgi bilan yaxshilab supuradi gullarning to'kilgan yaproqlarini ham terib oladi yoz kunlari so'riga sholcha va ko'rpachalarni tashlaydi choy tayyorlaydi onasi uyni tozalaganda ozoda deraza oynalarini artadi onasi kir yuvganda u suv tashib beradi yuvilgan kiyimlar qurigach ularni o'zi dazmollaydi ozoda o'zining xonasini ham doimo ozoda saqlaydi uning xonasidagi ko'rpa yostiq sochiq va boshqa narsalar doim chiroyli turadi bunday tartib kishini havasini keltiradi bu ayniqsa ozodaning onasiga juda yoqadi shuning uchun ham u ozodani ozoda qizim deb erkalaydi bir yuz yetmishinchi bet palov qanday tayyorlanadi mening otam oshpaz u ayniqsa palovni juda yaxshi tayyorlaydi biz har yakshanba kuni uyda palov pishiramiz men ham otamga yordam beraman otam sabzi piyoz va go'shtni to'raguncha men o'tin olib kelaman qozonni yuvib o'choqqa o't yoqaman otam qozonga yog' qo'yadi yog' qizigach piyoz bilan go'sht qovuriladi so'ngra sabzi solinib yana qovuriladi ular kapgir bilan aralashtirilib turiladi bu paytda men guruchni tozalab yuvib ivitib qo'yaman go'sht bilan sabzi yetarli darajada qovurilgach otam qozonga suv qo'yadi u ovqatni tuzini ko'rishi ham esdan chiqarmaydi ma'lum vaqtdan keyin guruch soladi qozondagi suvni guruch o'ziga singdirib olgandan keyin palov damlanadi yarim soatda palov tayyor bo'ladi men laganni keltiraman otam palovni suzadi oilamizning barcha a'zolari otam bilan menga rahmat aytib palovni ishtaha bilan yeyishadi bir yuz yetmish oltinchi bet ko'k somsa bahor kelishi bilan turli tuman ko'k o'lanlari ko'kara boshlaydi ular orasida inson organizmi uchun zarur bo'lgan vitaminlarga boy ko'katlar ham ko'p shunday ko'katlarni yeyish juda foydali o'zbekistonda mana shunday ko'katlardan somsa pishirish odatga aylangan bahorning ilk kunlaridayoq bolalar shunday ko'katlarni terish uchun dalalarga chiqadilar ular keltirgan ko'katlarni onalari tozalaydilar yuvadilar va maydalaydilar shundan keyin ko'k somsa tayyorlanadi shunday somsa odatda tandirga yopiladi ba'zan ko'katlar qo'shilgan non ham yopiladi bunda bolalar uchun maxsus kulchalar ham qilinadi bir yuz sakson birinchi bet bizning maktab men oybek nomidagi o'rta maktabda o'qiyman maktabimiz maksim gorkiy ko'chasida maktabimiz binosi to'rt qavatli sinfxonalar keng va yorug' binoning birinchi qavatida kutubxona oshxona o'qituvchilar xonasi joylashgan Pionerlar xonasi esa ikkinchi qavatda. Bizning sinf xonamiz ham shu qavatda joylashgan. Sinfimizda o'ttiz o'quvchi bor. Sinf burchagida ularning familiyalari va ismlari yozilgan. Eshikning chap tomonida esa sinfimizning devoriy gazetasi osib qo'yilgan. Uning yonida dars jadvali, navbatchi o'quvchilarning ro'yxati bor. Navbatchi o'quvchi maktabga ertaroq kiradi. U doskani latta bilan artib, go'rni tayyorlab qo'yadi. Sinfxonani tartibga keltiradi. Sinfimiz o'quvchilari faqat yaxshi va a'lo baholarga o'qish uchun harakat qiladilar. Ularning ko'pi maqtov yorug'lari bilan mukofotlanganlar. biz ayniqsa o'zbek tili adabiyot matematika fizika ximiya kabi fanlarni yaxshi ko'ramiz bu fanlarni o'qitadigan o'qituvchilar darslarni juda qiziqarli o'tadilar o'zbek tili darslarini o'zbek tili kabida o'tamiz bu kabinetda o'zbek shoir va yozuvchilarining portretlari ularning asarlari o'zbek tili qoidalariga doir ko'rgazmali qurollar turli lug'atlar va boshqa o'quv materiallari bor ular bizga o'zbek tilini yaxshiroq o'rganishimizda yordam beradi maktabimiz hovlisi ham katta unda juda chiroyli gulzor har xil mevali daraxtlardan iborat bog' ham bor bu daraxtlarni o'quvchilarning o'zlari parvarish qildilar biz o'z maktabimizni sevamiz bir yuz sakson to'rtinchi bet dialoglar bahodir sen bugun kutubxonaga borasanmi ha boraman senchi men ham boraman menga o'zbekcha ruscha lug'at kerak unda birga boramiz darsdan keyin seni kutib turaman yaxshi kelishdik sergey o'zbek tilida gapira olasanmi yo'q hali yaxshi gapira olmayman men o'zbek tilini endi o'rgana boshladim o'zbek tilini o'rganish uchun nima qilyapsan o'zbek tili darslariga aktiv qatnashyapman yangi so'zlarni daftarimga yozib boryapman yaqinda o'zbekcha ruscha lug'at ham sotib oldim senga kimlar yordam beryapti menga o'zbek tili o'qituvchimiz ergash karimovich sizlarning sinfingizdagi akram yordam beryapti men ulardan minnatdorman darsga kirishga qo'ng'iroq chalindimi yo'q hali tanaffus tugagani yo'q qo'ng'iroq chalinishiga besh minut bor unda matematika daftaringni berib tur o'chirg'iching bormi yo'q nega o'chirg'ich olib yurmaysan men xato yozmaymanda bir yuz sakson sakkizinchi bet kutubxona kutubxonani bilmaydigan bola bo'lmasa kerak albatta hozir kitobsiz birorta ham xonadon yo'q xonadonlardagi kutubxonalar shaxsiy kutubxona maxsus tashkil etilganlari esa davlat kutubxonasi deyishadi bizga eng yaxshi tanish bo'lgani esa maktab kutubxonasidir unda darslik va o'quv kitoblaridan tashqari gazeta va jurnallar badiiy ilmiy hamda ommaviy siyosiy adabiyotlar ham bor maktab kutubxonasida topilmaydigan ba'zi kitoblarni bolalar kutubxonasidan topish mumkin o'zbekistondagi eng katta kutubxona toshkent shahrida unga alisher navoiy nomi berilgan bu yerda to'rt million nusxadan ortiq kitoblar saqlanadi kutubxonaga barcha ittifoqdosh respublikalarda shuningdek chet ellardan ham kitoblar kelib turadi shuning uchun ham u yerda o'zbek tojik rus ukrain tillaridagi kitoblar bilan birga ingliz nemis arab ispan fors tillaridagi kitoblarni ham o'qish mumkin arkadaşlar endi biz sizga yana bir qo'shiq hadya etamiz muhriddin xoliqov aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, ularning hamda vassalari yonlarida hammangizga taniqli bo'lgan san'atkor, mana shu konsertga, mana shu xayriya kechasiga o'z salom qo'shmoqchi bo'lgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Elmurod Islomov hamda kamina Kamtar qulingiz Shukrullo Isroilov. Sevgilim benim bilmedim benim sevgim Kızın şahlamıdı senin Onlar mıdı de Leyli sendey Dildar mıdı O yüzünü bir görmedim O yüzünü bir görmedim Fakat alislerden elleledim İrkelesem hayalinde irkeledim Başlarını düşlerimde silmeledim O yüzün ürkürmedim O yüzünü ürkürmedim Thank you. ostonim turar bo'ylab farishtalar chorlar meni o'ylab so'ylab ana ajal ostonim turar bo'ylab farishtalar chorlar meni o'ylab so'ylab Cennetlerde zeri kerime seni oylan O yüzün körmeden O yüzün körmeden O yüzün körmeden Sevgilim assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar men ham juda xursandman chunki sizlar o'zlaringiz orol shu fondiga o'zlaringlarni hissiylarni qo'shganlardan g'oyat xursandman biz bugun e, yana yaqinda sizlarga yangi qo'shiqlar bilan chiqish niyatimiz bor lekin shu orol fondi uchun bo'lgani uchun biz ham to'satdan o'zimizni shu hissamizni qo'shib qo'yaylik keldik bugun shu sizlarni talabinglarga binoan shu sizlar yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni ijro etib beramiz degan niyatdamiz ko'ngillar nimani tusasa shuni iltimos sizlar bajarib keltiramiz Бер йөзе туксан беренче бит. Мультфильм. Zalda chiroq o'chadi. Ekranda go'zal va ajoyib qahramonlar paydo bo'ladi. Bu qahramonlar bolalarga tanish. Ular orasida tomda yashovchi Karlson, qo'rqmas qizil shapkacha, dono Nasriddin afandi, timsoh Gena, qo'pol ayiq ayyor tulki epchil quyon va mashhur bo'rilar ayniqsa juda sevimli ekrandagi rasm va qo'g'irchoqlar xuddi odamlarday gapiradilar yig'laydilar kuladilar lekin bu hech kimni ajablantirmaydi chunki biz multfilmda hamma narsa bo'lishi mumkinligiga o'rganib qolganmiz bularning qanday yaratilishini ko'pchilik bilmaydi multfilmlar ikki xil yo'l bilan yaratiladi ayrim multfilmlar qo'g'irchoqlar yordamida suratga olinadi rasmlar asosida yaratilgan multfilmlar esa keng tarqalgan rasmli multfilmlarda rassom ko'p mehnat qiladi chunki qahramonning bir qadam tashlashi ko'z ko'zini yumib o'tishi uchun bir necha o'nlab rasm tayyorlash kerak shunday ekan o'n minutli bir multfilm uchun qancha rasm tayyorlash kerakligini tasavvur tasavvur mumkin bunga taxminan bir yuz o'n mingta rasm zarur bo'ladi bu bir kishining qo'lidan keladigan ish emas shuning uchun multfilm tayyorlashda rassomlar gruppasi ishtirok etadi tomoshabinlar buni bilmaydilar ammo bu multfilmlar bolalarga juda yoqadi ular televizor ekranlarida multfilm berilishini orzu qiladilar bir yuz to'qson to'rtinchi bet dialoglar salima yakshanba kuni nima qilasan yakshanba kun uyda bo'laman nima edi sharq kinoteatrida yaxshi film bor ekan birga boramizmi biletimiz yo'qku bilet bor otam kecha ikki dona bilet olib kelgan ekan borasanmi unday bo'lsa albatta boraman adabiyot muzeyida bo'lganmisiz ha bo'lganman muzey oldida kimning haykali bor alisher navoiyning haykali bor yana boshqa haykal bormi yo'q boshqa haykal yo'q ammo maksim gorkiy pushkin furqat muqimiy nodira va boshqalarning bustlari bor mashhur o'zbek rassomlaridan kimlarni bilasiz men atoqli o'zbek rassomi o'ral tansiqboyevni bilaman uning qaysi rasmlarini tomosha qilgan menga uning tog'da deb atalgan rasmi juda yoqadi bir yuz to'qson oltinchi bet dorbozlik dorbozlik san'atning eng qadimiy turlaridan biri bu san'at taxminan 2500 yil ilgari sharqda paydo bo'lgan keyinchalik u butun dunyoga tarqalgan dor dastlab unchalik baland bo'lmagan uning ustida ko'rsatiladigan tomoshalar ham sodda bo'lgan vaqt o'tishi bilan dor balandroq qurila boshlagan tomoshalar ham murakkablashib borgan 1859 yilda mashhur fransuz zarbozi london niagara sharsharasi ustidan dor qurib tomosha ko'rsatgan o'zbekistonda ham dorbozlik uzoq tarixga ega o'zbek dorbozlari dorning balandligini qirq ellik metrga yetkazishgan bunday dorlarda yugurish sakrash ko'zni bog'lab yurish kabi tomoshalar ko'rsatilgan O'zbekistonda katta bayramlarda dorbozlik tomoshalari ham ko'rsatiladi. Ko'pincha dorb o'yinlari davomida masxarabozlar, raqqoslar, polvonlar, muzikachilar ham ishtirok etadilar. Hozirgi kunda dorbozlik san'atining alohida turidir. 202-bet chiroyli ulka izomiddin ovga juda ishqiboz edi kasaldan turgandan keyin o'rtoqlari uni tulki oviga taklif qilishdi qish kuni havo juda sovuq ovda kichkina bayroqchalar ishlatishdi tulkini ini bo'lgan o'rmon atrofiga qizil bayroqchalar tikib qo'yishdi keyin ovchilar har qaysilari ma'lum joyga borib turishdi nizomiddin ham katta bir daraxtni oldiga turdi uzoqdan itni hurgan tovushi eshitildi o'rmon nihoyatda chiroyli to'satdan kichkina bir archaning orqasidan tulki ko'rindi tulki atrofiga qaradi uning yungi uzun rangi to'q sariq edi tulki dumini qimirlatganda uning yunglari quyosh nurida tovlanar edi nizomiddin qarag'a orasida turgani turgani uchun tulki uni ko'rmadi tulki to'satdan bir sakradi so'ng to'xtadi u dumini qimirlatib dumaloq qop qora ko'zlarini atrofga tikar va odam hidini sezib bezovtalanardi supak nizomiddin bir oz nariga qadalgan bayroqcha shabalarda hilpiradi tulki g'urkib orqaga qaytdi keksa ovchi izomiddin tomonga yugurib keldi izomiddin miltiqni osini pastga qaratib turar edi nega otmadingiz tulki yoningizda turgan ediku izomiddin izomiddin kulib otgim kelmadi juda chiroyli ekan dedi ikki yuz yettinchi bet qizil shapkacha bor ekan yo'q ekan bir qishloqda jajjigina bir qizcha bor ekan u dunyoda tengi yo'q juda yoqimtoy ekan buvisi unga tug'ilgan kunida bitta qizil shapkacha sovg'a qilibdi qizcha qayoqqa borsa shu chiroyli yangi qizil shapkachasini kiyib borar ekan qo'shnilar uni ko'rganda ana qizil shapkacha kelyapti der ekanlar bir kun onasi somsa somsa pishirib qizga oppoq qizim qizil shapkacha mana bu somsa bilan hovuchdagi yog'ni buvingga olib borib bergin sog'ligini bilib kelgin dedi qizil shapkacha kiyinib buvisini ko'rgani narigi qishloqqa ketdi u o'rmaga ketayotsa oldidan osh bo'ri chiqib qolibdi qizil shapkacha qayoqqa ketyapsan debdi bo'ri buvini ko'rgani ketyapman buvining uyi uzoqmi deb so'rabdi ha uzoqda deb javob berdi ko'cha u anavi tegirmon orqasidagi qishloqda eng chekkadagi uyi ko'ryapsizmi o'sha yaxshi debdi bo'ri men ham buvingni ko'rib kelaman men manavi yo'ldan boraman sen bo'lsang anavi yo'ldan bor Sıramı kim oldun borarken? Şunday dep böyle en yakın yıldan çapıp geçti. Kızıl şapkaça bulsa en uzak yıldan yürüp gitti. Bu yıl mayıl tohta güller testi. Güldastı yasar. Kızıl şapkaça hali tegirmon oldiga ham yetmagan ekan böyle kampirning uyiga yetib kelib eshikni qilardi tap tap kim deb so'radi kampir men nevarangiz qizil mı? deb javob berishdi bo'ri ovozini ingichka qilib kampir bu vaqt to'shakdan kasal bo'lib yotgan ekan u chindan ham qizil shapkacha kelibdi deb o'ylab yongina ipni tort eshik ochiladi deb bo'ri ipni tortdi eshik ochilib bo'ri chopib borib kampirni yamlab yutib yuborib keyin eshikni yopib kampirning o'rniga yotib oldi qizil shapkachani kuta boshladi tezda qizil shapkacha kiyib eshikni taqillatibdi taq taq qizil shapkacha uyga kirib karavot yoniga kelibdida voy buvijon qo'llaringiz muncha uzun deb so'rabdi seni mahkam quchoqlash uchun bolaginam dedi bo'ri buvijon quloqlaringiz muncha katta debdi qizil shapkacha gaplaringni yaxshiroq eshitish uchun yonginam debdi bo'ri buvijon ko'zlaringiz buncha katta seni yaxshiroq ko'rish uchun jon bolam buvijon tishlaringiz buncha katta meni tezroq yeb qo'yish uchun jonginam deb och bo'ri qizil shapkachaga tashladiu da uni boshmog'i va qizil shapkasi bilan birga yutib yubordi shu vaqt uni baxtiga u yondan o'tinchilar o'tib borayotgan ekan yelkalarida boltalari ham bor ekan Ular bo'rini ovozini eshitib, uyga chopib kirdilar va bo'rini o'ldirdilar. Keyin uning qornini yorsalar, ichidan qizil shapkacha bilan buvisi chiqdi. Ikkovlari ham sog' salomat edi. 216-bet. Kalendar. Kalendarning vatani uzoq, Nil sohillari, ya'ni qadimgi Mısır Misrliklar su toshqinidan ko'p zarar ko'rganlar shuning uchun ular kanallarini o'z vaqtida tozalab qo'yishiga alohida ahamiyat berganlar ular uchun nil daryosini qachon tosha boshlashini oldindan bilish juda muhim bo'lgan misrliklar osmonda eng yorug' yulduz sarius paydo bo'lganda ya'ni yigirma bir yoki yigirma ikki iyunda nil daryosining tosha boshlashini sezganlar ular sariusning ikkinchi marta paydo bo'lishigacha uch yuz oltmish besh kun o'tishini hisoblashgan bu muddatni ular o'ttiz kunda o'n ikki qismga bo'lishgan qolgan besh kun yil oxiriga qo'shimcha sifatida qo'shilgan ancha keyin aramizdan oldingi qirq oltinchi yilda rim imperatori yuliy sezar misrliklarning kalendariga tuzatish kiritdi bu kalendar yuliy kalendari deb atala boshladilar endi oylardagi kunlar soni bir xil emas barida o'ttiz kun ikkinchisida o'ttiz bir kun hatto fevralda yigirma sakkiz kun har to'rt yilda fevral oyiga bir kun qo'shilgan shunda bir yil uch yuz oltmish olti kun bo'ldi rim papasi grigoriy sakkiz bir ming besh yuz sakson ikkinchi yilda kalendarga yangi tuzatish kiritdi yevropadagi barcha mamlakatlar shu kalendarga o'tkazishgan <clears throat> ikki yuz yigirma to'rtinchi bet afandilar <clears throat> siz olim odamsiz aytingchi qiyomat qoyim qachon bo'ladi qiyomat qoyim siz o'lgan kunning ertasigayoq boshlanadi ya'ni merosxo'rlar sizlarni molingizni bo'lib olisha boshlaganlarida javob qildi afandi nega soch saqqoldan ilgariroq oqara boshlaydi saqqol kechroq chiqadida nega dengiz suvi sho'r bo'ladi baliqlar sasib ketmasligi uchun nega miltiq otishayotganlarida bir ko'zni yumib oladilar shuni ham bilmaysizmi ikki ko'zingizni yumib olsangiz nishonni qanday ko'ra olasiz afandi elagingizni berib turmaysizmi elakmi deb berardimku lekin suv solib qo'yganmanda iye elakda ham suv turarkanmi elakni bergim kelmasa nima qilay bu bahonam yoqmasa boshqasini o'ylab toping afandi oyoq yalang kechayotgan edi tikon kirib ketdi tikon uzun qattiq ekan xudoga ming qatla shukur debdi tilda afandi yaxshiyamki oyog'imda kovushim bor bo'lmasa ilma teshik qilib yuborardi ya arkadaşlar endi yana qo'shiq sahifasiga o'tamiz Güzel dildargeye Şen dildarge osmonida quzg'unlar uchsa ismingni baharlar guldan so'rasa Kendine sevgili hayaller bulsan Bu canım hala da canım hala Güzel dildar gey, şen dildar gey Güzel dildar gey, şen dildar gey yaşlarında gözüm akan Asıl yar yaşlarında gözüm akan Asıl yar yaşlarında gözüm akan qarang qoshiga ortilgan tarang yoy bo'lib qiz bola bolaya qiz bola bolaya qiz bola hay hay qiz bola bolaya men borman bor siz bolaya qiz bolaya qiz bolaya qiz bola hay hay qiz bola bolaya men borman bor siz bolaya حسبي الأعلى كلسة كلبسي شلالة يجني ده أتلس يا لالة كلسة كلبسي شلالة قهقه أكن قزبالة اختيارını alala Kahkaha ötken kızgala İhtiyarını alala Kızbala ya, kızbala ya Kızbala hey hey bolayor men borman borsiz bolayor qiz bolayor qiz bolayor qiz bola hay hay qiz bolayor men borman borsiz bolayor Taşlarını meyda urar u Sallame salıp yürer Saçlarını meyde urer Sallame salıp yürer Mehliye bulup doksanın Bir perva külüp türer Mehliye bulup doksanın Bir perva külüp türer Kız balaya, kız balaya, kız bala hey hey bolaya men borman doris bolaya bolaya bolaya bola hay hay bolaya men borman doris bolaya bolaya bolaya bola hay hay bolaya men borman doris bolaya men borman doris bolaya men borman doris bolaya Ben barınar barısız kalaya Ben barınar barısız Ey güzel sözlerin seni Senisiz min qəbulüm əvzəl Xoşlərin kəmən Bəxtimdə bolaman Bilsən hicran ölümdən Ey güzel sözlerin əsəl Senisiz min qəbulüm əvzəl Başları keman olaman Bilsen ben kolumdan yaman Saçları oynayıp şemalda Okşaşı tanladım cemalda Saçları oynaydı şemalda o Okşaşı tanladım cemalda hinavda Kalbi kalbimden yüravda Sen canım hinavda bir güzel sözleri eser Sensiz menge bulunur güzel Hoşları kemal rahatsız olamam bilsen inan Olumdan Berasan qo'lingga qo'limni Echib kechdi ahdingdan Uzatsan qo'lingga qo'limni Lechib kechdi ahdingdan Yalnız sevsam o'zingni Judo qilding gözlerim sen Sensiz yavru afzal Qo'shnaning kamon baxtim olamam Bilsang giron o'limdan yaman. sen Seni senin yavrum öpsen Hoşları keman Bahtı olaman Bilirsen lan ölümden yaman güzel çemenge Hoşla yarın bizim yürgen gülşenge Şahlat gözü gel güzel çemenge Tesadduh cansın üçgen vetenge Tesadduh cansın üçgen vetenge Gözüm toymaz kılsam sayru sayahat Gözüm toymaz kılsam sayru sayahat Sayru sayahat No. نهایت بسط تو جانم چشکان و سرگام بسط تو جانم چشکان و سرگام گدیم تویمز قلسم سیر و سیاح گدیم تویمز قلسم سیر و سیاح سیاح ای نو teacher. sensiz gözlerge hob Nagahonim keldimu Nalaqil nasad yo Cebrit seyori dimmetir Yar cebrit yar gönül gey soyabonun kildi. sen yapma sen bir revanım çöldüm o ya melek o demsler bugün zamanın kildim o ya melek o demsler bugün zamanın kildim o yo malak odamsan bo'lgan zamonim keldimu yo malak odamsan bo'lgan zamon